الله سبحانه وتعالى من أبون دي شاديانه ko'tarinki kayfiyat asosiga jam jam qilibdi Alloh taologa yana bir bor hamdlar aytamiz. Va mana bu majlisni sohiblari birodarimiz Abdul Vakil va birodarimiz Sayfiddin aka Alloh taolo o'zlari savobat qilsin. Bular dinga yordam beradigan kishilardan qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bayon qiladiki: "Ya ma'shara shabab" من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بصوم Rasul sallam xitob qilib aytadiki: "Ey yigitlar, agar sizlardan to'yga sarmoyasi qodir bo'lgani uylansin." Chunki bu Alloh subhanahu va taologa yaqin qiladigan omil. Uylanishlik, chunki Alloh subhanahu va taolo insonni shunday fitrat bilan yaratgan. Buni yo'li faqatgina shar'iy nikoh asosida uylanishlik. Kim sizlardan uylanishga qodir bo'lsa, to'y sarmoyasiga qodir bo'lsa, uylansin. Va qodir bo'lmaganiga roza tutsin, chunki bu roza o'sha Alloh bergan fitratni o'rnini bosadigan narsa deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan. Shu asosidan ba'zi bir xato mafhumlarni aytib o'tishligimiz kerak. Ba'zi bir birodarlar bilan suhbat qilganimizda shu tarafdan ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yilganligini aytib o'taman. Ba'zi bir birodar aytdiki, men agar uylanadigan bo'lsam, Alloh yo'ldan to'sadi, janglardan to'sadi, shunaqa shunaqa ba'zi bir xalaqt beradi uylanishlik degan ba'zi bir xato mafhumlarda aytib o'tgan. Shulardan oldin aytib o'tib, ba'zi bir er-xotinlik haq-huquqlarini aytib o'tamiz. Birinchidan xatoligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati bu nikoh Alloh subhanahu va taolo buni aytib o'tdik, kishiga qilgan fitrat. Mashhur hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalaridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ibodatlardan so'raydi. Aytgandan keyin o'zlari aytadiki, endi bu kishi rasul bo'lgan kishi. Bu kishini avvali oxiri gunohlari kechirilgan. Bu kishiga bo'laveradi. Biz ojiz insonlarmiz deydi, bittasi aytadi, men to vafot qilgunimcha roza tutaman deydi. Ikkinchisi aytadiki, men umuman uylanmasdan o'taman deydi. Uchinchisi aytadi, men kechasi bilan uxlamasdan hayotimni o'tkazaman. Biror bir tun yo'qki uxlamayman bunda. Rasul sollallohu alayhi vasallamga bu xabar yetib borgandan keyin falonchi falonchi degan sizlarmi sizlar o'zingizlarcha? Men anaqa qilaman, mana qilaman deb qodir bo'la Agarchi qodir bo'lsanglar ham meni yo'lim emas. Men uylanaman ham, roza ham tutaman, og'zim ham ochiq bo'ladi. Men kechalarda uxlayman ham, ba'zi paytda turib ibodat qilaman. Mashin meni yo'lim. Kim shu yo'ldan bosh tortsa, mendan emas. Shu hadisda Rasululloh sallam bir yerga to'xtalib o'tadiki, men sizlardan eng taqvolilarman. Allohga qasam ichmaydi. Endi xato mafhum qayerda? Ba'zi bir muhojirlardan sodir bo'lgan xalaqit beradi bu oila. Ayol kishi xalaqit beradi Alloh yo'liga. Rasul sollallohu alayhi vasallamga xalaqit bermagan, eng shu bilan birgalikda Allohga yaqin bo'lgan zot. Xalaqit bermagan. Balki Rasul sollallohu alayhi vasallam iltamisu shatral iymani bizzavaj. Iymonning yarimini nikoh bilan topinglar. Bu nikohni o'ziga yarasha xushusi bo'ladi. O'ziga yarasha Allohga taqarrubi bo'ladi. O'ziga yarasha Allohga yaqin joylari bo'ladi. Yarim iymonni nikoh bilan topinglar. Va ankihul ayama minkum wasalihun min ibadikum va imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullohu min fadli. Bu oyatlar hammasi iymonga dalolat qiladi. Shuning uchun xato mafhumki, oila to'sishligi, ayol kishi ibodatdan to'sib jihoddan to'sishligi mutlaq xato mafhum. Nima qoladi? Qoladiki, insonda o'zida qoladi, to's to'smaslik. Haqiqatan ham to'sadi desa to'sadi. To'smasin. Balki Rasul sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga asoslanib ishtadigan bo'lsa, bu yordam beradi ibodatga. Undan keyin Allah subhanahu va taolo Rum surasida bayon qiladiki, "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma." Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Alloh taoloning bir katta ne'matlaridan katta mo'jizotlaridan an xalaqalakum min anfusikum azwajan. O'zingizlarni nafsingizlardan ayol kishilarni yaratishligi. Havo onamiz Odam alayhisolamni chap qovurg'asidan yaratilgan. Shu oyat shuni sharhlaydiki, Alloh taolo ayol kishini Odam alayhisolamni chap qovurg'asidan yaratib, ya'ni o'zingizlarni nafsingizlardan bo'lgan mahluqatlar ayollar. Nima uchun yaratdi? Litaskunu ilayha. Birga yashashinglar uchun. Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Va birga yashab o'rtangizlarga Alloh taolo mawadda, sakina, rahmat qildi. Bu eng katta Alloh taoloning boshqa birorta bir mahluqotda yo'q bo'lgan ne'mati. Ibn Abbas radhiyallohu anhu tafsir etadi bu oyatni Al-mawaddatu hubbu ar-rajuli limra'atihi. Al-mawadda bu oyatdagi mawadda degani kishi o'z ayoliga rahm qilishligi, muhabbat qilishligi, boshqa yomon musibatlardan kelib qolishligini to'xtatishligi deb Ibn Abbos radhiyallohu anhu bayon qiladi. Demak, mana bu oyatlardan ko'rinib turadiki, bu nikoh ne'mati eng katta insondagi boshqacha alomat, boshqa maxluqotlarda yo'q bo'lgan sifatlardan. Ba'zi bir o'zimizga ayni kerak bo'lgan, balki hammaga kerak bo'lgan narsalarni aytaman. Ayol kishi va erkak kishining haq-huquqlari. Shariat hattoki ayol kishi bilan erkak kishini o'rtasidagi haq huquqlarni ham ochiq bayon qildi. Nima uchun? Ikkala taraf ham kuyibmasin. Balki mana bu narsa bilan ibodat deb, bu ibodat bilan Alloh taoloni jannatiga musharraf bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis sharifi bayon qiladiki, bir ayol kishi eriga itoat qilsa, 5 vaqt namozini o'qisa, ro'zasini tutadigan bo'lsa, itoat qiladigan bo'lsa, shun bilan vafot qiladigan bo'lsa, bu ayol kishi 8 ta jannat eshigidan xohlagandan kiradi dedi. Shariat islomiyya hech narsani bir savol asosida qoldirmagan. Hamma yo'q vodih bayon qilingan, hattoki er ayol kishi o'rtasidagi haq-huquqlar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallamdan alayhi vasallamdan bir ayol kishi keladi, Alloh Rasululloh sallamdan alayhi vasallamdan so'raydi. Bu ayol kishi nima deydi bizda tul, tul xotin, ya'ni bir eri bo'lgan, avvalda keyin ajrashgan tul xotin bo'lgan Rasululloh sallamdan alayhi keladi, "Ya Rasululloh, men falonchi falonchiman, turmush qurmoqchiman. Menga er haqlarini bayon qiling." Turmush qilishimdan oldin er haqlarini bilib olay, qanday ato qilaman? Tavjih, bu yerdagi tavjih faqat kiyobalarga yoki bo'lmasam shu majlis sohiblariga emas, umumiy bo'lganligi uchun hammaga tegishli bo'lgan narsa. Rasululloh sallam er haqqini bu ayolga bayon qiladi. Birinchi haqqi agar er biror bir narsaga buyursa yoki bo'lmasam chaqiradigan bo'lsa, itoat qilib labbay deb kelishligi. Hattoki Rasululloh sallam sen tuyani ustida bo'lsang ham labbay deb eringa itoat qilib, labbay deb quloq solib kelishliging deb birinchi haqda aytdi. Ikkinchisi, eringni uyidan biror narsani iznisiz, ya'ni roziligisiz berishliging, kimga bo'lsa qat'i nazar. Bu eringning haqqi. Agar biror bir narsani ruxsatsiz beradigan bo'lsang, senga gunoh bo'ladi, eringga savob bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Ya'ni bersang berarasan, izinsiz ering. Lekin gunohi senga o'sha narsani sadaqaligi savobi eringa bo'lib turadi. Uchinchi haqqi biror bir roza, tatavvu roza, ya'ni nafl roza. Faqatgina eringni izni bilan tutasan. Shuning uchun shu narsani tushuntirib qo'yilishi kerak. Ba'zi bir muhojiralarda sodir bo'ladi. Roza tutishlik boshqa-boshqa. Lekin har bir roza, tatavvu roza, nafl roza erini izni bilan tutilishligi kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sharti bayon qiladiki, agar eringni iznisiz roza tutadigan bo'lsang, och qolasan, chanqaysan. Gunohi senga va eringa itoat qilmaganing uchun ering savob olaveradi. Faqat ochlik topsan, agar iznsiz tutadigan bo'lsang. Bu haqqi, ya'ni erda ayol ustida bo'lgan haqq. Yana bitta haqqi eng muhim bo'lgan haqqi va mavzumizga tegishli bo'lgan haqq yana ham agar eringni iznisiz ko'chaga chiqadigan bo'lsang, to qaytib kirgunicha farishtalar la'natlaydi. bu yerda haqqi ado qilishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni bu haq huquqlarni joyiga qo'yib adolat qiladigan kishilardan qilsin. Sababi oddiy narsaga o'xshaydi, lekin aytib o'tdik, oddiy bitta itoat bilan ayol kishi jannatni 8 ta eshigidan kirib ketishligi bu hazil ish emas. Abu Bakr roziyallohu anhu ga nasib qilgan katta sharafli ne'mat bo'lgan holat bu. Hadis davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar men biror bir kishiga sajda qilishlikka buyurgan bo'lganimda ayol kishini eriga sajda qilishlikka buyurdi. Aytgan bo'lardim, eringga sajda qil. Lekin Alloh subhanahu va taologa sajda qilishlik bilan kifoyalandik. Agar biror bir kishiga biror bir kishini sajda qilinishlikka buyurilgan bo'lganda islom dinida ayol kishiga aytgan bo'lardim, eringga itoat qilgin, sajda qilgin deb Rasululloh sallam bayon qiladi. Hadis davomida yana Rasululloh sallam ayol kishi iymon halovatini totmaydi, hattoki erini aytganini qilib itoat qilmaguncha iymon halovati bo'lmaydi deb bayon qildi. Bu hadis hokim rivoyatidan ba'zi bir sanadlarda hadisun hasan deb rivoyat. Endi ba'zi bir holatlar bo'ladiki, bunga ham to'xtalib o'tishligimiz kerak. Aytib o'tdik, bu majlisimiz umumiy majlis bo'lganligi uchun ba'zi bir muhim bo'lgan narsalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis sharifida qildi: "Man sabara ala su'i xulqi imro'atihi a'tahu Allohu min al-ajri mithla ma a'ta ayyuba ala balaihi au kama qolmasiz. Kim o'z ayolidan sodir bo'lgan ba'zi bir yomon xulqlarga sabr qiladigan bo'lsa, bu kishiga Alloh subhanahu va taolo Ayyub alayhisalom jabr tortgan, balo kelgan Ayyub alayhisalomga imtihon bo'lib jasadlarida. Agarchi bu zaif deyilsa ham bu qissani, lekin Ayyub alayhisalomga musibat kelgan. Bu musibatga sabr qilib ajr olgancha ajr oladi bu erkak deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilgan. Xuddi shunday ayol ham. Bir ayol kishi erini dan ba'zi bir narsalarga sabr qilib yashaydigan bo'lsa, bu ayolga Fir'aun ayoli sabr qilib ajr olgancha ajr oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bayon qildi. Shuning uchun ba'zi bir narsalarga sabr qilishlik kerak bo'ladi. Bu hayot hayotda sodir bo'ladigan ba'zi bir voqea, hodisalar bo'ladiki, inson sabr qilishlik kerak bo'ladi. Shayton har bir tarafdan hujum qilgan bo'lib ham jihod, hijrat maydonlari. Birinchi bo'lib hijrat maydonida hujum qiladigan narsa shaytonni er-xotin o'rtasidan ajratishlik. Birinchi bo'lib hujum qiladigan narsa. Chunki bu hajrat maydoni inshaalloh shayton o'ziga ibodat qildirib olmaydi, shirk qildira olmaydi. Lekin mana bu narsalardan kelishligi mumkin, ehtiyot bo'linishligi shart. Endi umumiy er xotin o'rtasidagi haq-huquqlarni tezda aytib o'tib ketamiz, vaqtimiz chegaralanganligi uchun va muhim bo'lganligi uchun. Birinchi haq ikkov tarafga ham. Ayol kishini erini haqqi, er kishini ayolini haqqi. Birinchi haq xulqli bo'lishlik kerak. Er ayoliga, ayol eriga. Juda ham xulqli bo'lishligi kerak, yaxshi muomalada bo'lishlik. Rasul sollallohu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan va alfafuhum bi ahlihi. Mu'minlarda eng iymonini mukammali ahsanuhum xulqan. Xulqi chiroyli bo'lgan mu'min eng kamolatga yetgan inson. Rasul sizning hadis bayon qildi. Qiyomat kunida mezon tarosida eng og'ir turadigan narsa husnul xulq. Va hadis davomida va alfafuhum bi ahlihi. iymonini mukammal bo'lgan inson, xulqli inson va o'z ahliga lutflik inson. Ayol kishi eriga nisbatan xulqli ayol. Mana bu odamlar eng mukammal bo'lgan iymonli kishilar. Bu birinchi haq. Qo'shimcha qilamiz bu hadisga sharh tarzida Ibn Umar radhiyallohu anhu shu qo'polligi bilan, shu qattiq qulligi bilan aytgan ekanki, yanbaghi lirrajuli an yakuna fi ahlihi misla sabiy. Mashaalloh. Kishiga lozim bo'ladiki, o'z ahli bilan, ya'ni ayoliga go'yoki go'dak bolaga o'xshab muomala qilishligi kerak degan ekan. Ibn Umar roziyallohu anhu. Ikkinchisi nafaqat. Bu endi ayol kishiga emas, balki er kishiga qaratilgan <laughs> narsa, haq. Nafaqat berishligi kerak. Zarur nafaqasini yetkazib berishlik kerak. Al-Hakim ibn Muawiya عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج قال أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا كسى أو اكتسى mana bu hadis rivoyat qilingan ekan shu nafaqa borasida er kishi ayol kishini haqqini ado qilishligi nafaqa yuzasidan agar o'zi taomlansa o'sha taomidan yedirishligi o'zi kiyinadigan bo'lsa kiyim ya'ni islom shariatga mos ravishda avratlarini bekitadigan hojatini olib berishlik. Hadis sharhida urf odatda nima taqozo qiladigan bo'lsa, er kishini shuni ayol kishiga olib berishlik kerak. Urfda nima taqozo qiladi? Hozir biz yashayotgan urf nima taqozo qiladi ayolga olib berishlik? Uy albatta kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'i nazar. Uy deganda albatta bir e, qasr boshqa boshqa emas, uy deganda ayol kishini o'rab turadigan narsa. kishi o'z ahlini birovga ko'rsatmaydigan narsa deb tushunaylik. Buni qilishlik kerak. Undan keyin kiyimga keladigan bo'lsak, shar'an shariat taqozo qilgan tarzda ayol kishini kiyintirishlik kerak. Endi yiyiladigan narsa, yeyiladigan narsa albatta bir go'sht, har kuni go'sht yo'q. Eri nimani yesa, shundan yeyishlik kerak. Va urf, xalq yoki bo'lmasam ijtimo, mujtama nimani taqozo qilgan bo'lsa, yeyishlik taom jihatdan. O'shanga sabr qilib va o'shani ayol kishiga olib berishlik kerak. Bu ikkinchi haqqi aytib bu haq faqatgina er tarafga tavjih qilingan haq. Uchinchi haq tarbiyatul avlad. Farzandlar tarbiyasi. Farzandlar tarbiyasi mujtamoda eng asosiy haqlardan hisoblanadi. Balki yagona haq deb aytsak bo'ladi. Eng kerak bo'lgan. Chunki islomda qolishligi, islomda davom bo'lishligi, bu dunyoda islom hokim bo'lishligi farzand tarbiyasiga bog'liq. Chunki ota zavol bo'ladi, ona zavol bo'ladi. Kimga qoladi? Farzandlarga qoladi. Albatta, farzand tarbiyasi ham zarur aytib o'tdik, yagona haqlardan bo'lib ham mujtama qurilishligiga. Bu haq ham er xotin tarafiga tavjih qilingan. juda ham ko'plab hadislar rivoyat qilingan farzand tarbiyasi to'g'risida. Lekin aytib o'tdik, vaqtimiz juda ham tor bo'lganligi uchun tezda qisqa satrlarda aytib o'tamiz. 4-haq chi xizmat aksar holatda ayol kishi tarafga tavjih qilinsa ham, lekin er kishi ham xizmat qilishni kerak bo'ladi ba'zida. payt. Oysha roziyallohu anhadan uydagi holatdan so'ralganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kelgan vaqtida ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha roziyallohu anhaga Rasululloh oddiy odamlarga o'xshagan bir odam edi. o'zini kiyimini yuvardi ba'zi paytda, qo'y sog'ar edi. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi bo'lgan xulqda. O'zini kiyimini yuvardi, qo'yini sog'ar edi. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis. Bu xizmat. Lekin ko'proq bu xizmatni ko'p qismi ayol kishiga tavjih qilinadi. Ayol kishi albatta er kishiga xizmat qilishlik kerak. Bu haqlardan. Lekin bizda ba'zi xato mafhumlar yetib borgan vatanlarga. Qaydan? Saudiyadan Suriyada shunaqa ekan, islom haqiqiy islom shunaqa ekan deb xotinlar ichida tarqalgan. Erga xizmat qilishlik shart emas ekan, o'zi quvasin ekan. degan narsa. Yo'q, xizmat, erga xizmat bu erdi ustidagi haqq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Fatima onamiz shikoyat qildi. Nimadan shikoyat qildiki? Maishatni og'irligidan. Qo'l tegirmonda bug'doyda un qiguncha Fatima roziyallohu anha qo'llari qavarib ketar edi. Rasululloh sallamga bir xizmatkor bering deb jo'natganda Rasululloh sallam rad qildi. Xizmatkor bermadi. Ali da aytdiki, men senga kishilarda eng yaxshisini tanlab berdim. Eng ilmlisini tanlab berdim. Xizmat qilgin. Mana bu hadis dalil qiladiki, xizmat qilishlik haq, yerda haq. Bizdagi xato mafhumlar mutlaq o'rinsiz narsalar. Haq, e, bu xolasa xizmat, unaqa narsalar yo'q. erda haqqi bo'ladi xotinning ustidagi xizmat qilishlik. Aytib o'tdik, agar er uyda bo'lib qo'lidan kelsa, nima qilsin? Yordam qilsin. Ayolni uydagi ba'zi bir yumushlarga. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati. Rasululloh sollallohu alayhi kiyim yuvardi, qo'y sog'ib uydagi ahllarga yordam qilardi. Bu 4-chi haq. Aytib o'tdik ba'zi bir hadislarda. 5-haq chi bu ham ikki tarafga, erga ham, ayolga ham tavjih qilingan masala. ayol kishi er yaqinlariga yaxshilik qilishligi, er kishi ayol yaqinlariga yaxshilik qilishligi. Ya'ni silatu rahim. Imkon qadar er kishi bo'lsin, ayol kishi yaqinlariga uzluksiz bog'lanib turib, silatu rahim qilib tursin. Oborib tursin, bog'lab tursin, balki mana Qur'oni Karimda ham yerda eng fasod boshlanishligi antusidu fil ardi va tuqatti'u arhamakum ana Alloh taolo bayon qiladi. Silatu rahim. amru ma'ruf nahiy munkarda ham hisoblanadi. Ba'zi bir oyat hadislar bor, lekin vaqtimiz chegaralangan. 6-si er kishiga qaratilgan tavjih va umumiy narsa g'ayrat qilishlik, rashqda juda ham qattiq ketmaslik er kishilar. G'ayratda. Haligi aslida bir ishda işte, oldini olib, bir narsani aslini bilib turib ish qilgan yaxshi er kishi. Lekin shu narsani bilmaydida haligi shak bo'lmagan narsalarda ham rash qilib o'zini ham qalbini pashaqlab oqibatda ayol kishi bilan o'rtasiga janjal kelib chiqishining asl sababi rash qilishlikda o'tkazib yuborishlik, g'ayurlikda juda ham qattiq ketib qolishlik, mubolag'a qilib yuborishlik. Bunda ham er kishi ehtiyot bo'lishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda bayon qildiki, tez aytib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan g'ayrat bor, yomon ko'radigan g'ayrat bor. Yaxshi ko'radigan g'ayrat shak bo'lgan narsada, haqli bo'lgan narsada g'ayrat qilishlik kerak erkak. Misol uchun, ayolini ba'zi bir holatlarga e'tibor berdiki, erkak g'ayrat qiladigan. Haqqi bor odob berishga. Sen shunday qilmagin, men shuni seni ko'rdim yoki guvoh bo'ldim. Balki bu shariat talab qilgan narsa, er g'ayratli bo'lishlik. Endi Alloh taolo yomon ko'radigan, g'azab qiladigan g'ayrat qaysi? Noo'rin rash qilishlik. Sen bunday qilding, bunday qilding, noo'rin bu. Umuman rash qilinmaydigan o'rinda er mubolag'a qilib rash qilishligi bu Alloh taolo g'azab qiladigan rash degan ekan. Balki aytib o'tdik, shariat talab qiladigan rash o'rinli rash. Xotin tarafdan ba'zi bir holatlar vujudga kelyapti, rashga sabab qiladigan o'shanga rash qilishligi shart er. Ashoblardan biri shunday rashsi bo'lgan. bir qissa bor. Shuni aytib o'tamiz. Juda ham juda rashchi bo'lgan. Qanaqa rashchi? Shu darajada rashki bo'lganki, o'rini rashk qilgan. Alloh taolay yaxshi ko'rgan rashk qilgan. Bir kuni ayoli hozir taksilarda ijara qiladigan bo'lsak, u paytda tuyalar ijara qilingan. Haligi sahobani ayoli tuya ijara qilib, endi tuya ijara qilgandan keyin ijarakash oldida ketadi tuyani, yetalab olib. Ayolni mindi deb kelgan uygacha. Haligi ijarachi tuyani cho'ktirgan, xotin tushib endi uyga kirsa eri chiqqan. tuyada keldim, ha keldim. Yaxshi deb turib, haligi sahaba uyga kirib pishar chiqib tuyani so'yib yoradi. So'yib turib, haligi ijrochiga pulni berib, menga boshqa tuyoq olgan. Men xohlamayman bu ayolim o'tirgan tuyani ustiga boshqa er chiqib o'tirishini. Shunday g'ayratli edi. Rasul sollallohu alayhi vasallamga yetib bordi. Shunaqa ham bo'ladimi? Oshirib yoribdi endi. Desa Rasul sollallohu alayhi vasallam <coughs> falonchi g'ayratli. Men undan g'ayratliman. Alloh mendan g'ayratli degan ekan. o'rni bor o'rinda g'ayrat talab qilingan. Rashk, lekin o'rinsiz yerda rashk qilishligi oilani buzilishligiga sabab bo'ladi. Mana bu ba'zi bir er o'rtasidagi va ayol o'rtasidagi haqlar Alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilsin, gunohlarimizni kechirsin, bu oilani dinga xizmat qiladigan oilalarni qilsin. Barakallohu fikum va baraka alaykum va jamaa baynakum fil khayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. tinglashga bo'lsangiz hariz